जेकी आसमाननि ऐं ज़मीन में आहे सो सभु अलाह जी पाकाई बयानु कंदो आहे ऐं उहो ग़ालिबु हिकमत वारो आहे